alligatoroi in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro estas vere bella urbo. Gi estas la dua plei granda urbo en Brasilo, cun siai pli ol ses milionoi da enlogiantoi. Iam gi estis cef urbo de Brasilo. Cun siai vastai plagioi, montaroi cae arbaroi, gi estas uno la plei all turismai locoi en Americo. Giai carnavalai paradoi exemple allogas visitantoin el la tuta mondo. Ciel unu el la plei grandai popolai festoi en la mondo. La rio anoin oni consideras gaia, simpatia, acceptema popolo. Laudia himno, oni nomas gin urbo merinda, coro de Brasilo. Tamen, mese de tiom da mirindajoi, multe homoi nescias che tiu bela urbo casas uno plian surprisan traiton. En gi trovidjas en tute natura ca libera loco, aligatoroi. En la quartalo Baja da Tijuca, uno el la plei ricai en la urbo, oni povas visiti tiuin bestoin ciuin oni supposas trovi nur en sovageioi. Ien interesa belega excurso ciun oni povas facile sequi. Oni iras per metroo gis la fina stazio nomata Jardim Oceanico. Cent metro in for de citiu stazio, oni trovas en quiu existas nau insuloi. La plei vasta estas pittoresca insulo Gigoia, quie logias suficie multe nombra quanto da locanoi. Char la lago ne estas tre granda, tial la insuloi cusas relative proxime unui al la aliei. Tio formas belain canaloin, sur quiui oni povas promeni per motor barcoi. La promeno estas tutta secura, cae la peisaggio estas bella, cun exoticae arboi cae marcioi. Apud unu el tiui canaloi, oni povas visiti la lulilon de alligatoroi. Decoi da ili cusas en la aquo au surtere, inter ili amasso da idoi. Ili plei ofte ricevas la varman tropican sunon tranquille cae sen move. Vere pittoresca promeno tutte proxime alla quartalo cun altai dom turoi. Alligatoroi au caimanoi esas reptilioi de la sama familio de crocodiloi. La diferenzo inter ili estas tio che la capo de alligatoroi estas mal pli longa cae pli larga. Crome, ili havas membranoin inter la fingroi cae iliei dentoi pli facile locigias en la maxelo, dum crocodilei incisivoi restas exterie ciam ilia buscio estas fermita. Fakte existas plurei spezioi de aligatoroi tiel che la longhezzo de ilia corpo varias de 1,2 metro gis 5 metroi. Alligatoroi estas pli activai dum la nocto, dum la tago ili generale sen move restas sub la suno. Ili mangias molluscoin, cae alien bestoin, cae prescau neniam atacas homoin. Ili reproductigas per demetado de ovoi, cae mesume vivas dum quindec iaroi. Ien simpatia propono, esperantistoi excursu en Rio de Janeiro por visiti alligatoroin. Tamen, ili nepre ne crocodilu.